بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا rasul akram Ekrem, kıblımızdır Mekke harem, beyat erdik cihat üçün, Rabbimiz kıl sabit qadam Türkistan İslam Partisi İslam Avazı Radyo Ağıltısı bölümünden ağıltısımızla başlayımız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke için. Rabbimiz sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimiz kıl Mekke Erem, peygamber dok için. Rabbimiz sabit kadem, ulug' rabbim sango hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat, jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish, tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib, kufrga qarshi kuch to'plash. Kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib, musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni diqqatingizga sunamiz. Kıydılmakka imkan verdin Ulug Rabbim sana hemde Şırlar bilen makan verdin Sadık iman erkeklerge Kıydılmakka imkan verdin Girelişi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdulkarim va Mücahit Osman Batur'un yetekçiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1935-yili Safar oyining 2 kuni ya'ni Miladiye 12 oyning 5 kuni. Tövende muharramning 24 to'rtinchi kunidan safar ayining ikkinchi kunigacha bo'lgan anglishimizni huzuringizga sunamiz sizlarga bu haftalik anglatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tovandagicha في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Anglishimizning sirat qismida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi. Sahaba roziyallohu anhumlar o'zlarining alloh robbil alamin butun olamlarning parvardigorining oldiga cho'qim jazman bordiganligiga u yerda ulug' ushshoq cho'ng kichik nom amallarining jimmisidan hisob berib yo mangulik rohat farog'at jannatga yoki abadil abad azob uqubat jahannamga qoladiganligiga mukammal ishonch bilan jazm qiladi anglatishimizning islomiy da'vat qismida mujohid birodarimiz osmon boturning jihodning farzligi to'g'risida qilgan qozoq tilidagi da'vatini huzuringlarga sunamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir muslima ayolning chaqirig'ini dovus qo'shgan bir muslima ayolning ijobi tortilishi yahudilar қарайсыз мұсылмандар қайтып қорғайсыз біздің апайларымыздың қарындаштарымыздың жаулығы иттердің қолдарымен тартылып жатыр қане бұларды қорғайтын мұсылман қане қане өздерін еркек санап мұжахидтардың сабына қосылатын мұжахидтарымыз İslami şiir kısmında Mücahit Buradırımız Sabit'nin Sadıklar namlı şiirini huzurlarına sunumuz. yana bir ulug' zotqa bulib taslim qilib sajda jini tog'utni atgan rad imon to'lg'ach qalblarga o'limni bildilar avzal kufrga bosh egilishdan zaracha xolimas sodiq yashashni qor zalolatda ijrat xatirlari va sarguzashtlar qismida mujohid akimiz osmon ajaning sarguzashtlarining bir qismini huzuringlarga so'nimiz şehidlər qısqancağımrıb La ilahe illallah Muhammed Resulullah davamlı tilavət qıldım, yatqan və yıxıqdım zatı. Yəni, bumbu düşdü, yeni bine, bizimki binəz təkkinin məlum bulmadı, fəqat kallam bir yəqi üç günü məlum buldu. Yani huşumdan getmedim, yeni düzənlə heç, mən şehidlər qısqan buldum dedim, La ilahe illallah Muhammed Resulullah'dan. Sınışlıkını tekrarlayıverdim, peşanımdan kanlı yıxıq durulu. bilman bir şey bo'lmayotganday turibman zahmlab qolgan bo'lishim mumkin degan hissiyotga keldi ovozliq maqola sahifamizda mujohid birodarimiz yusufning o'lim to'g'risidagi maqolasini huzuringlarga sunamiz vaholanki san mo'minlarni nihoyatda illiqliq va siliqliq bilan kutib olasan kofirlarni bo'lsa bakmu g'azab va qattiqlik bilan kutib olasan shundoq turuqliq biz yana nimishga qo'rqadiganmiz kofirlar san orqali bizni qo'rqitib bizdan umid qilgan narsaga hargiz olmaydi chunki ularga o'xshash o'limdan qo'rqadigan kofir emasmiz musulmon mujohidmiz ashu shahidlarimizning itilib chiqqan qonlariga chul chul bo'lgan jasadlariga kuyib kul bo'lgan badanlariga va shu orqali Allah'ın yolunda bizni özge guvahçı kılgan tevhid akidesine hergiz hıyanat kılmayız inşallah. آخردا خلقرا و رايون خبرلري Aziz radiyallohu qarindoshlar, diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin. Rasululloh Rasululloh Rasululloh Sa'ad ibn Muaz Makkaga umra hajjiga borganda Umayya ibn Khalafga men Rasulullohning ular, ya'ni musulmonlar Umayya ibn Xalafni cho'qim o'ltirdi deganligini angladim. Deganda Umayya qattiq cho'chib, qo'rqib ketgan va o'ziga Makkaning sirtiga chiqmasligini ahd qilgan. Badr urushida Abu Jahl uni jangga chiqishga zo'rlaganda u qirishga qulaylik bo'lsin uchun Makka tavasidagi eng chapqor bir to'gini tanlab setib olib minib chiqqan. Bu chaqda uning ayoli ey abu saffon yasrablik kelib ag'inang degan gapni unutib qoldingmi deganda umayya unutib qolganim yo'q man faqat ularga o'zimni shundoq bir ko'rsatib qo'yibla qaytib kelaman degan mana bu rasulullohning dushmanlarining ko'z qarashi va uninga qarata tutgan pozitsiyasi edi ammo Rasulullohning و va qadinas do'st birodarlariga nisbatan Rasululloh ularning جنی va tini edi. ularning qalbi va ko'z qarichog'ining o'rnini egillagan edi. Musulmonlarning borlig'i, mehr muhabbati, do'stligi va qarindoshligi Rasulullohga baxshan qilingan edi. Qalblar uningga temir magnitga chaplashgandak ram bo'lib qolardi. Bir shoir mundaq yozgan: Ko'rinmakka Rasululloh odimizat haqiqatda yurak tortish magnitidir. Mana mushunda haqiqiy mehr muhabbat va o'zini fido qilish ruhining amaliy ifodalaridan biri shuki, ular beshi kesilib o'lishga rozi ediki, Rasulullohning tirnoqi yerilib yoki putiga tikan kirib dard tortishiga chidamaydi. Bir kuni Abu Bakri Makkada qattiq urib tashlandi va og'ir zaxmalandi. Qutba ibn Robi'a yordar yetayotgan Abu Bakrining tashiga kelib, qalin chamlik to'nqay oyog'i bilan uning yuz ko'zlariga urib tepib qursaqlarga dastlab hatto uning yuz ko'zlarini to'nig'ili bo'lmaydigan darajada to'ppo'z qilyapti abu bakrining jamoati uni bir palasga silib to'rt tarpidan ko'tarib oron tasishda uyga apirib qo'yishdi ular abu bakraning hayotidan umidini uzgan edi u kach bo'lganda hushiga kelib gap qildi uning rasulullohning ahvoli qandoq bo'lib ketdi degan so'zini tasdiq qilib olardi uning so'zini anglagan ahli avlodlari hayronlikdan eg'izlarini tutishib qoldi va uningga o'zining dardini tortish to'g'risida nasihat qilishdi Ondan ular o'rnidan turib ummul xayr ya'ni abu Bakrning onasiga unaga azroq yemaklik va ichimlik berishga topilib qo'yib chiqib ketishdi ummul xayr Abu Bakrning qishida yolg'iz qilib edi, u Abu Bakrini tamoqqa haydidi. Abu Bakri Rasulullohning ahvoli qanday bo'ldi deb tamoqqa hech qarmaydi. Ummul Xayri Azbaray Xudo, mening u do'stingizning ahvolidan xabarim yo'q, dedi Abu Bakri. Amasa Ummu Jamil binti Xattabning uyiga borib o'qib kelgan, dedi. Ummul Xayri Abu Bakrini yotqizib qo'yib, ummu jamilning qishiga keldi va abu bakr sizin muhammad ibn abdullohning ahvolini so'raydi dedi u man abu bakr muhammad ibn abdulloh deganlarni tanimayman xohlasangiz meni ashu abu bakr deganning qishiga boshlab bering dedi umul xayr ma'qul bo'lib uni boshlab keldi ular uyga kirganda abu bakr go'yo o'likdak behush yotadi ummu jamil uning ahvolini ko'ribla to'livatdi va Allah bilan qasamki, sanga moshunda qattiq tekkan badbaxtlar cho'qim fasiq va vijdonsiz kofirlardir. Allah sana ulardan intiqomini hamon elib beradi, dedi. Abu Bakr ko'zini g'uva etib, nihoyatda tashlikda Rasulullohning ahvolini ko'k deb so'radi. Ummu Jamil onang anglab qolsa maylimi degandek Ummul Xayrga ishorat qildi. Abu Bakr kerak yo'q daviring degan edi Ummu Jamil. Rasulullohdan xotirjam bo'ling. U sog' salomat dedi. Abu Bakr u hozir nada deb so'radi. Ummu Jamil ibn Arqam qo'rosida deb javob berdi. Bu chaqda Abu Bakr men Rasululloh bilan yuz ko'rishmagcha eg'zimga tamoq yoki suv olmaslikni Xudo uchun nazr qildim, davatdi. Shuning bilan ular bir oz ta'xir qilib turdi. Hatta bir çağda el ayıqı cemiqib, koçilar tinçlenivedi, keylen Ebu Bekir'in iki koltuğudun yölep, min tasdikda Rasulullah bir qo'rug'a elib kelishdi. Biz yana bu ulug' sahab karamlarning haqiqiy sadoqatmanlik ruhi va o'zini unutgan holda Rasulullah uchun jon fido qilish ruhining nodir namoyandilarini bo'libmi Uhud urushida rasulullohning hayoti xavf ichida qolgan paytda ularning o'zini o'limga tutib berish badiliga rasulullohni qovdiganligini hubayb va uningdan boshqa sahobalarning ish izlarini o'z navbatida naql keltiramiz uchinchi yuksak mas'uliyatchanlik tuyg'usi Sahabi karamlar insoniyatning zimmasiga yuklangan bu mas'uliyatning naqadar og'ir ham ulug'vor mas'uliyat ekanligini dal mushu mas'uliyatning ularning kurash nishoni ekanligini va bu mas'uliyatdan bosh tortish va o'zini qochirishga qat'iy bo'lmaydiganligini mas'uliyatdan qochgandagi oqibat hozirgi zulm sistemlarga solishtirganda ziyni intayin ko'p oqibati to'lim xatarlik bo'ladiganligini hatto u mas'uliyatdan qochishning yomon oqibatidan musulmonlarga balki butkul insoniyatga yetadigan ziyonning bu mas'uliyatni ustiga elib ado qilish yo'lida tortgan jafo mushaqqatlarga hargiz selishtirg'i bo'lmaydiganligini to'liq tunib yetgan edi to'rtinchi qiyomat kuniga bo'lgan komil iymon bumu ashu mas'uliyatchanlik tuyg'usini kuchaytiradigan omillarning biri albatta sahoba roziyallohu anhumlar o'zlarining allohu robbil alamin bütün alemlerinin pervergarının Allah'a çokum cezmen bardıgılıkıga. Bu yerde uluq uşşaq, çoğun kiçik nam emellerinin cimrisidin hesap verip ya mengülük rahat paragat cennetke yoki abadil abad azob uqubat jahannamga qoladiganligiga mukammal ishonch bilan jazm qiladi shunga ular hayotini xavf umid va qo'rqinch ichida o'tkazadi allohning rahmatidan umidvor bo'ladi va azobidan qo'rqatdi ular olloh aytgandek yaxshi ishlarni qiladigan alla parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib bordiganligidan dillari qo'rqib turdigan kishilar qur'oni karim sura mo'minun oltmishinchi oyat edi shuningdek ular bu dunyoning azob o'qibat va rohat farog'atlarining oxiratning jafo mushaqqatlari oldida poshining qanotiga tan kelmaydiganligini haqiqiy ravishda tonib yetgan edi dal mushu tonish va kuchlik jazmiyat ularga dunyoning jafo mushaqqatlik yuklarini va og'ir azob oqibatlarini yenik his qildirgan edi hatto ular bundoq ishlarga parvo qilib ketmaydigan va ko'ngil bo'lib ketmaydigan bo'lib qolgan edi 5. qur'oni karim ashu qari zulmatlik va balay ofatlik yillarda nozil bo'lgan oyat va suralar da'vatning asosiy temasi bo'lgan islom dini aqida prinsiplarini polatdek paket va qoyil qilarliq dalil hujjatlar bilan ta'min etib musulmonlarni dunyodagi eng ulug' va eng ilg'or bir jamiyat qurishning ijtimoiy asoslariga yetaklaydi shundoqla ularning jasoratini qo'zg'ab sabrlik jasur bo'lishga ilhomlantiradi va buning uchun amaliy misollarni keltirib uningdagi hikmat va nishonlarni bayon qiladi sizlar tahi ilgirkilar uchragan kulfatlarga uchramay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar sizlardan ilgari o'tgan mo'minlar ig'irchiliklarga kulfatlarga uchragan va cho'chkilikligan edi hatto payg'ambar va mu'minlar allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi bilinglarki allohning yordami haqiqatan yaqindir va alif lam insonlar iymon et to'xtab qo'yish bilanla sinolmay tark etilimiz deb o'ylandi ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik alloh iymonida rasuullarni cho'qim biladi iymonida yolg'onchilarni cho'qim biladi Qur'on Karim Sura Baqara 214-nji oyat va Sura Mu'min 1-nji, 2 3-nji oyatlar. Şunun bilen bir vaqtda yana bu oyatlar kafirlar va haqiqatga qoyil bo'lmay jidallashuvchilarning arzimas asos dalillariga keskin raddiya berib, ularga yo'q qo'ymaydi va ularga birdan Allohning ne'matlari və dost düşmənlərə yürgüzədigən tarixi qanuniyyətləri bilən dəlil keltirib, kəlgüsüdəki ular azğınlıq və həqiqətə boşunmaslıq cinayəti bilən davamlışı verən təqdirdəki etinişlik yaman aqibetidən həzər eyləsə, yana yəni birdan aşu azğınlar məğvatqan zalalat yoludan qaytıb, doğru yol tepib olsun üçün ularga siliq mulayim sözlə küşəndiriş, yetəkləş və doğru yol göstəriş məcburiyyətini ada qılardı. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا Aziz radio anlıqıç qarindaşlar, diqqətinizlər Osman Batur'un dəvətidir bolsun. İnnal hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز أستعذ بالله الذين آمنوا فهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ассалаумағалейкум иман иесі болған бауырлар ислам үмметі әсіресе біздің қазақ ұлтымыз душ келіп жатқан бір мәселе ислам дініні қабылдағаннан кейін ол ислам дініне амал қылу қандай болса амал болады ол ислам дінін немен қорғау керек бұл турасында иншалла аллах субхана тағаланың аятынан аз жеткізіп өтеміз және аллах субхана тағала allazina иман iymon деді deydi va hajaru yana сол иман себепті жұрттарын тастаған және жұрттарын ғана емес ол бүтін өзіне сүйікті болатын нәрсесінің барлығын тастаған және әкесі шешесі қатын баласы оның сүйетін жері жұрты міне пайғамбар алейхисалату вассаламның сахабаларының иманы сол дәрежеге жетті олар сол дін үшін азатталған кезде аллаху субхана тағала жағынан хижрат қылу парыз етілген кезде ең сүйікті болған әке шешесінен де сүйікті болған әзіреті пайғамбар алейхисалату деп тастап басқа жұртқа өзінің дінін қорғай алатын жұрттарға көшті міне бізде аллаху субхана тағала және иман сүпет деген сүпетімен иман айтады екен ол иман айтқан адамға дін дұшпаны жағынан сондай зұлымдық келгеннен кейін оған ежірет және жұртын тастау бұл мұсылман адамға парыз қылынады екен бұл еріксіз мәжбүр шығарылады жұртынан иман айтқаннан кейін иманын қорғау үшін бұл жұртынан қуланады соның үшін алла субхана тағала қашан иман сөзі иман келемесін айтса онымен бірге ижіретті бірге айтып жатыр және алла тағаланың жолында жахат жасаған және алланың жолында жахат жасаған бұл жахат немен болады бұл жахат малмен жанмен болады бұл жахат міне сондай аллаға иман келтірген ежірет жасаған ол ежіреттен кейін өзінің дінін қорғау үшін намыстарын қорғау үшін алланың жолында мал жанымен жахат қылғандар ең үстем дәрежеде болады алла тағаланың қасында дейді ең биік дәрежеде болады дейді міне солар ғана тозақтан құтылып алла тағаланың рахметіне алла тағаланың қолдауына еретін адамдар деп алла субхана тағала сіздерімізге хабар берді мақтаулар болсын аллаға сізден бізді иманға ие қылды және бүгінгі күнде көріп жатырмыз жер жүзінің барлық жерінде алла тағаланың дінін үстем қылатын бұл жамағат жер жүзінің бар жерінде жахатын алып кетіп бара жатыр бірақ бізге келіп жатқан дін дұшпандар жағынан және дінге киімін оранып алғандар жағынан көптеген зұлымдарға яғни болмаса көптеген қата пәтуелерге ұшырап бұл имандылықтың борышын орындай алмай жатқан бауырлар біз бұны басқалар айтқандай басқалар бізге үйреткендей біз бүгін ғана таңдап алған яғни болмаса жиырмасыншы ғасыр жиырма qilish uchun alloh subhana taolo siz bilan bizni yana mol jonni talab qilib jatir bu yo'lda dinni burmalov jag'idan ko'plagan zulmlarga uchrab jatirmiz boshqalarni dinni burmalab qat'iy tushuntirib jag'idan biz buni inshaalloh alloh subhana taoloni bizga bergan o'sha ne'matini azroq bo'lsada yetkazib o'tkazishimiz bovurlarga biz bugungi kunda olib ketib bora жатқан jahatimiz ne jahat jahati ikki turli bo'ladi birovi мемлекеті болып дін дұшпандарын қуалап соғысу ислам жұртын кеңейту бұл ужуми жахат болады ол бұл басып бару жахат болады бірақ бүгінші бүгін бұл жахат емес бүгін біз бес түрлі нәрсені исламда қорғаңдар дейтін осы қорғану үшін бес түрлі нәрсемізді қорғау үшін жахат жасап жатырмыз бұл жахатты жасау парыз күпайға түсіп қалған жоқ бұл жағатты жасау қоғамға ұйғындаспай қалғандығынан емес бұл парыз айн парыз айн бірінші ақылымызды қорғау екінші дінімізді қорғау үшінші малымызды қорғау төртінші жанымызды қорғау бесінші намысымызды қорғау біз мұсылман екенбіз бұл бес нәрсемізді қорғау үшін жахат қылуымыз farisqayn farisqayn бұны дінді білмейтін дінді масқаралайтындардың бұрмалағанынан ешен қорықпаймыз біз ешен бұл жолдан тоқтап қалмаймыз өйткені бізге жаңадан ғана пайда болған емес біз жаңадан ғана тауып алғанбыз емес адам алейхисаламнан тартып мұхаммад расулалла саллаллаху алейхи вассаламге дейінгі болған пайғамбарларға қандай бұл жахаттың жолын бізге алла субхана тағала хабарын беріп өтіп мал дүниеміз аз болса да сол кісіге өзіміздің тірлігін ұйғырластырып кететін бір үмметпіз міне ондай болса ақылды қорғау қандай болады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол қанды ол мұсылмандардың қамын ол мұсылмандардың басына түсіп жатқан зұлымды біз ақыл арқылы пікір қыламыз қандай кәпірлерге қарсы тұрамыз деп міне бұл ақылды бұлғап жерді бүгін ақылымызды қорғауымыз керек Bavurlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sellem var gezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ana yurtta kimlik kanı tökülgen, Allah'ın savlagan міне әзіреті пайғамбар алейхисалату вассалам өмірінің ақырына дейін сол аллаға шерік келтіретіндермен соғысты бірақ бізші біз алланы инкар ететін алланы жоқ дейтін кәпірдің уағында күн кешіріп жатырмыз бүгін алла деген ұғымды шығарып жатып жатыр бұны үшін неге жахат қылмаймыз екіншісі дініміз біз ұстаған дін ең үстем дін ислам діні бұл діннің алдында ешқандай дін бас көтеріп тұрмауы керек ешқандай діннің саясаты жүрмеу керек біз соны айтамыз өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінің ақырына дейін сол жолда сондай жахат қылды солардың аз ғана болса да сол мединеде топталған мұсылмандардың аздығымен емес олардың жүрегіндегі аллаға болған махаббатымен жер жүзіне сан тарқалды олардың иманның садық расшылдығымен жер жүзіне иман тарқалды не үшін бүгін мұсылмандар соншалық көп ауызға алуға болмайды сапасы жоқ өзінің исламын қорғай алмайды өзінің дінін қорғай алмайды уағы келгенде ілімсіздер емес ілімдідер пайғамбар алейхисалату алып келген дінді аллах субхана тағала жағынан жіберілген дінді сөгіп жатыр олар Meğer İslam dininde millettirip dindi vurmalar getiriyorlar. Sonunu şun kafirlerge, murtaklarga, münafıklarga cehet keseyimiz biz. İnşallah biz üstün bo'lsak, üstün bo'lmasak bizga hech qanday farqi yo'q. Alloh subhanahu taala qiyomatda bizning ulashimizni beradi, so'g'an iymon keltirganmiz. Biz bu yo'lda jonimizdan ayrilsak, molimizdan ayrilsak, barliq narsamizdan ayrilib, din uchun kurban bo'lsak, biz razımız elhamdülillah Allah Teala'nın verdiği sıylığına iman getirgeniz. Biz dinni bu işin emez, dinde üstem kılıyorsun ki tegemiz bu dünyaya. Ne için Yahudlardan dini üstem buladı? Ne için Nasaralardan dini üstem buladı? Ne için putperestler özlerinin batıl, bozuk akidasını kirgizedi? Ne için özümüzden? Ulu olgan İslam dinin korkağı bizde yok. Bizde onda gayret yok. payg'ambar alayhisalotu vassalomning sahobalari ular u sujudda barliq narsasini qurbon qilish uchun doim bo'ldi islom dini so'guga ular o'zlarini namus uchinchisi mol kim molni mol dunyosini ega bo'la oladi hozir barliq narsangiz kafirniki kafir qo'ltig'i bo'lgan sizni biror jala gap bo'lsa jala javob oborib malını uyunuzu tartib oladi uyingizdan judo qiladi og'ir to'sishlaringizni mol dunyosini tortadi бұл мұхит кәпір бұл бұлар алланың дұшпаны бұлар біздікін емес біз олардікін алып жеуге тиіс дедік әсілі алланың дұшпаны біздікін жеу емес біз алланың дұшпанынікін алып жеуге тиіс деді әсілі ислам үміті қайратсыз болған өзінің мал дүниесін қорғай алмайтын әлекке келген köprüsü, can. Avrular Müslümanlığın canı dünyadagi barliq narsadan qimmatdir bir musulmonning joni ana endi bugunchi musulmonlar zindonda haqiqat so'ylaganlar zindonda haqiqat so'ylagan g'ulamolarimiz zindonda apoy qarindoshlarimiz o'zining yomini cheshmay haqiqatga amal jasaymiz degandagi uchun olar zindanda. олар көз жас қылып жатыр ол жерде тура бұл зұлым сізге жетпегендір бұл зұлым маған жетпегендір бірақ ислам үмметінің бір паршасы болған бір ағасы болған мұсылмандарға жетіп жатыр бұл, бұл ауыршылық бұл кәпірлердің мақсаты мұсылмандардың қанын төгіп рақаттану олар жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір мұслим әйелдің шақырығына дауыс қосқан бір мұслим әйелдің исабын тартылу үшін яһудиларды жұрттарынан айдап шығарған қане біз мұсылмандарды қайтып қорғаймыз біздің апайларымыздың қарындастарымыздың жаулығы иттердің қолдарымен тартылып жатыр қане бұларды қорғайтын мұсылман қане қане өздерін еркек санап мұжахидтардың сабына қосылатын мұжахидтарымыз қане өзімізді өзіміз алдамай біз исламды білетіндерден пәтуа сұрайық самның тонын аралып алғандардан сұрамайық бауырлар бесіншісі намысымыз дүниеде жер жүзінің барлық жерінде намыстарымыз бұлғанып жатыр бауырлар америкалық маймынның балалары итбастар апай қарындастарымыздың намысына тиіп жатыр біздің апай namus kılsın. Onların namusuna yıldızga tiyganda onların ayıbı, onların soycha zulmlari va la ilaha illalloh degan so'z shu bo'lib yatib avurlar. Ularning namusini qo'rg'ab bizning borishimiz edi. Birinchi aqlimda ko'z oldimizda ko'rindi. Pokiston o'zim bir islomiy mamlakat hisoblab yerlarda aldaytma. Bu murtad mamlakat bo'l. Mondadan Kur'an okuyacak kanapayı kardeşlerimizde, şişelerimizde kırdılar. Ne diken düşün? La ilahe illallah diken düşün. Son la ilahe illallah'ın talabına layık amacı sayımız diken düşün olardı kırdı. Kim cevap kostu bu kan? Kim cevap kostu bu kan? Tavırlar bugün Müslümanlardan namusunu korkaytın kün. Bunlar kıyamette Müslüman erkeksin madem yakamızdan aladı. Hele sen biz, seni özünde erken hesaptan sürgünde bizden namuslarımızda kafirler diygendir. Müslümanlarga bulardı kol uzatı hakkı yok. Bu dersler seni korkav için cihat farz ayin, farz ayin. Bular son dünne oranı balgandar. Bular çok kılıp almaydı bu hükümdü. Allah'tan korku gerek. Bugün canattın günü. Bugün erkeklerden günü. Bugün Allah için can bir gün. so'ning uchun hazrati payg'ambar alayhissalatu vassalam aytdi لا تزال طائفة من أمتي mening ummatimdan bir jamoat bir bo'lak jamoat ular davom bo'ladi Zahirine alel hak. Olar hakikatin üstünde. Jas tuturadi. Hakikatni ustun qiladi. La yadurhum man khalafahum оларды жардамсыз тастаған бүгінгі күндегіндей оларға жәрдем бермеген оларға мәлімет жасап ауыздарында көкіп олар террорист олар ондай олар бұндай деп жәрдемсіз тастағандар ешқандай оларға зәрер жеткізе алмайды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты пайғамбарымыз рас айтады саллаллаху алейхи уассалам біз алланың ырзалығына ереміз дейді екенбіз алланың ырзалығын табамыз дейді екенбіз бұл алланың ырзалығы адам баласының кірген кезде оның кәрілігі көрінбейді көзіне оның көзіне өзінің нертіктігі көрінбейді оның пікір қиялы барлығы жеке ғана алла субхана тағаланың ырзалығы болады мұсылмандарға зұлым келген кезде өзі жүрегін қалқандырып шығып бастап жүрген бәкір омар ибн хаттаб Abbas İbn Abdülmutallib radıyallahu anhular biz alımedik. Ya Resulallah biz arçakta durup başkalarını çıkarak degen yalım der bu mağanalar. Olar cahat kese cahat yasagan, ilim degende ilim diyarına jürgen, olar darın yasagan. Intilesindir. Kane attız deyip bugün iyiden çık getetin adamlar kane. Sonun şu, samimiyeti, bu borçunu mutlaka kalmağı gerek. Bugün жахаттың күні бүгін ақиқатты жер жүзіне тарқататын күн бүгін яхуды насара коммунистарды жоқ қылып ислам дінін тіктейтін күн бүгін бүгін ислам үмметінің еркектері тауда ислам байрағын көтеріп жүретін күн бүгін бүгін кәпір яхуды насараның қатыржам ұйықтайтын күн емес бүгін бүгін пұл табатын базарларда бәсекелесетін емес бүгін бүгін өзіміздің бет абыройын емес мұсылмандардың абыройын қорғайтын күн бүгін соның үшін бұл борышымызды ұмытқамауымыз керек аллаһу субхана тағала ислам үмметіне көптеген нүсіреттерді берсін аллаһу субхана тағала сондай жолдан азып жатқан бауырластарымызға тура жолды көрсетсін аллаху субхана тағала барлық ағайыны атай қарындастарымызды осы жахат жолына шығарып ежіретті иманның дәмін татуға нәсіп етсін молдаларымыз болса алла тағала хидаят берсін егер де ол біліп тұрып ақиқатты сол мемлекетіне сол коммунистер істеп ақиқатты бұрмалап соларға жан басып жан бір сайманы қылып алған болса бұл ақиқатты алла тағала дүниеде қорлап дүниеде жермен жексен қылсын Aziz radio anglığıcı qarindaşlar, diqqətinizlər İslami şehrdə bolsun. Sadıqlar. Qalay erkek qini aqqan haqiqat çün bulub qurban, tulub taşqan zulm istam tupani g'a bulub tuğan. Aziz cani pida bolsa şu çağ oylar nicat tapdın. Amanatni birer çağda körün dostlar külüp turgan. Kufurga qarşı janglarda ilik o'rin, ilik saptin. azim maqsadga bal bog'lab herib qolmay kurashlardan numus bilgan faqat so'zda quruq davoni qilmoqqa jahonni qo'ydi hayratga ajab bir oli himmatdin kesilgan bosh qilib tursa kufr hayra egilmasdin uzilgan qo'l kufrga hech xushomatga so'zilmasdin quloq solg'in duosiga egam ayla shahodatni quruq qo'yma fiqr qulni ana shu chin saodatdin aziz bo'lsa dini bo'ldi yetar bo'ldi hayotiga nazar solmas bu dunyoning hamon tugar matosiga rohat to'shak yemak ichmak buni hech aylamas orzu qalbda g'am ko'zida yosh erishmay rob rizosiga kechib aziz vatanidin g'iriblikqa bo'lib rozi dadodab tug'ilsa farzand ko'rib tursa yig'a zori balandab ayligan nida yurakni qilsinu pora lekin o'tdi talay mu'min, atab rahmon uchun bori yigona bir ulug' zotqa bo'lib taslim qilib sajda jimi tog'utni atgan rat imon to'lg'ach qalblarga o'limni bildilar avzal kufrg'a bosh egilishdin. saracha xolimas sodiq yashashni xor zalolatda Bilişdi barçidin evzel büyük nimet hidayetni. Tamam kaçtı zalaletten terik etti cehaletni. Kamalen kirdi İslam'a kıya bakmayı malamette. Ata etti büyük Rahman şunun çünçün çin saadetni. Bişi şey bulup Resulullah kıyametlik bu kervanın. Tutuldu bir büyük tarih kini bilen şehitlerinin Qini erkak kelin sapga qo'shilmoqqa bu karvonga. Bilinki bu dalolatdir imonga chin sadoqatning. Aziz radio anglag'ich qarindoshlar, diqqatinglar Osman Haji akamizning sarguzashtisi bo'lsin. Buning keyin tijorat qildim, hamma ishni qildim, Alloh rizqimni berdi. Shunda bo'lsa meni bu vatanni bir ko'nglim echilmadi. Nima uchun bu vatanda bu kapırının zulundan kattığı kaçta kancı kündü brevizmin koy payı tapsıma yine o pul payda güvenmezden mesela bir yolluğu çıksa kapırniki musulman kılıvatkan zulümleri hatta ki bir sakal koyulan adamın kösü kapırlı bir bu zulmni pul orqali yoki boshqa narsa orqali bu zulmni dafi qilish uchun olloh degan shu jihod qiling degan surtobidagi oyatga amal qilib musulmonlar o'zligin hammamiz birlikda jamoat uyushtirib jihod qilib kofirning hokimiyatini og'dirib tashlayotmasak yoki bola o'qitish bilan yoki zakot berish bilan sadaqat berish bilan bu maqsadimiz yetkazib olmayotganligini ikki mingchi yili shunda bir kallamga keldi shuningdan keyin shu chog'da man shunda hijr qilish eng bo'lsa meni bu afg'onistonda mujohidlarga pulning lozimligi shu xildan oldin bir million dollarga tanki ketgan deb shunda anglabdim man shundan keyin men bir pul bir bir million dollar pul qilib tanki og'ida pulim bo'lgancha hijrat qilish muhimda niyatga Endi men kishini ki bu shu uyamniki qarmoqi to'g'ri bo'lsin deb xato tushunchaning borligi menda. Yana bu meningki o'zimni hozir sezginim shu vaqtda hijrat qilay demi 1 million dollar pul tepib hijrat qilay deb bunday tushunchaga kelganimni hozir o'yladim Allohning rahmati bilan Alloh sog' salomat yetkazibdi. Buni bir xato tushuncha ekan deb 2000 yildan 2009 gacha şu shu tushunchaki bu yoqdanda yutdimi ağırlığa da bir navodi bir icilim to'shab ulab ketib kalan bo'lsam chuqur man jihoddan hijratdan so'rilishim mumkin nima uchun bu ulam degan g'ayib tosh bilan kepikni orqada shuncha insonga yaqin narsa bo'lsinmi to'ng'ich ulab qolsam qanday suvg'ini beraman deb o'ylamasdan mana manchi pul tepilib undan keyin hijrat qilsam shunda qilgan o'yinni xatoligini sezdim dunyoga chiqqandan keyin million dollarni topadilar inshaalloh kelgandan keyin san bir necha şey qatim zaxmiy bo'liblar shu zaxmiy bo'lgan jarayonni bir so'zlab beraman hijrat qilib keldi kelgandan keyin ta'lim oldik ta'lim oxirlashib turganda maydonimizni bu cihaz, orpilarni aylandi ya'ni biz birodarlar bizni bular sizib qolgan bo'lishi mumkin deb o'zimizni turayotgan joyini taslak takriben bir ikki yuz uch yuz metrdan ortiq yiroqlikqa yo'tkilib ketdik biz yo'tkilib shu yerda daraxtning tuydi birodarlar ikkidin ikkidin ayrim o'tirdik o'tirgandan keyin bu jos oyqin ayriliverdi yani tushlik tomoq vaqti ulab qoldi ikki birodar tomoq otdi biri tomoqni agagandan keyin birodarni man chaqirdim hammasi orim orim ikkidin ikkidin daraxtni tubiga yushinib o'tirgan yani tomoqni ikki qochiga oldik tomoqni ikki yaga bilinib yemoqchi bo'ldik biz ikki qochig'i tomoqni ilib şundan harakat qilishimiz bu joz bombunu attı. bu bombunun surat ovozini osti bo'lg'achqa avazı burun anglanib undan kishidan bomba uzib ketdi shuning uchun bu bombani otqin ovozini olgandan keyin bizni shu yerda bizniki ustozimiz onu aldı bizni hemimiz yotdik azroq indi bir yetti indi bir tashv ekan shuning tugi berib yotay deb yugurib tashni tugi berib o'ttaqni tugiga borib yotsam man birodarlar yotgan ya bomba tushgan yer taqriban sakkiz metr to'qqiz metr atrofda yiroqda man bombadan qashqa birib yetibdim flashdan qashqa birib <laughs> taqbir bilan shunda meni ikki yarim metr atrof besh bosh tarafimga besi uch metr oyoq tarafimga besi ikki bomba tushdi shular allohni rahmati bilan meniki bu bosh tarafim Hücremnin tüpüsü hazır ağzıda oldu. Paçıqam, işkini paçıqam qoyu bir nəsə təqdi. Şundan bu bomba düşkəndən kişinin o e, şehitlər qısqan La ilahe illallah Muhammed Resulullah davamlı tilavat qıldım. Yatqan vəxtin tartıb. Yani bomba düşdü. Yeni bizimki bir nəsə təqkindim. Məlum bulmadı. Fakat kallam bir yerge üskünü məlum buldu. Yani. Huşumdan ketmedim. Ini küzemne eç şehitler kıtkan buldum da bunu la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın kilmişlikini tekrarlayıverdim. Pişanem kanlı ekip durulu. Elmen bir şehit olmayıtkan da tutmaya zehm olap kalan buluşum mümkün degen hissiyatlı geldim. Yani Ətrafım qalsa, mənim qəşimdə mən bilən bilə hicrət qıb çıxan lütfullarda bir biradər verdi. Biradərinin pişanısının tüpüstün şu, ədəminin olqında, yəni ki, Ушны тақат чыгып, минесин тешке чыгып атып, бу мушаятты кетти. Bu birodarni xat xat yotdi. Shunda shu birodarga bir yordam qilib keldi meniki. Meniki 2 harakatni ham u kishining qishqi hech qanday bir ish Şununla біздің yine 200 метр yaraklıkta yine бі birader verdi. Bu bizningki ustazımızdı. Ve o dedim şu birader hayat buluşu mümkün. Eğer de şu машины 3 minut 4 minutday vaqt o'tib ketdi u Midilmay yatqandan keyin casus aylanib üstümüzde. Yani biz yetip durup məsləhətləşdik. Onlarla da yeni bir birodarimizning uningni kallasqa bir qulğa şazayet edip uningni minisining azraq bir qismi ko'rnak qırlıq. Uşı yo'q. Yatta shundan bu yeni bir qiynab tashlasa bizga hammamiz shetlab ketdi deymiz biz harakat qilib qanqa maslahatlashgan edi Məsələn, iki buradər bizniki ciradiyetliği tübü tərəfdə atqan boldu. İki buradər on qol tərəfə, iki buradər sol qol tərəfə, iki buradər pəs tərəfə atqan boldu. Biz 7-8 adam vallahi. Matqan bular şunda məsələşdik. Mən oğlum bir güzəmli yumurqını bir minut mu ötmədi vallahi. Güzəmləsəm ətrafında həmin ballar taraf getibdi yəni. Şula mama onamdan kopatmam bunu paçkam mesel kandı hıptısının paçkam sakılış mümkün de meyiltip bakkan bir 7-8 pay ayrımını cihaz tapının bir آگه Мен ойладым, шу чағда Абдымұхсын, әліқі бізнікі ұстанызды оған Абдымұхсын деген бұрадар чағла. Шу бұрады әдем еқіл оқатқан чағда бойлапты ма, Ән кедемдікін кешімізді баш әнсарлы келді. Кегендеке ола, мене бір дәнзідәк бінәсігі сіліп, көтіріп маңды ола. Ұндың кішін мене әліқі қалысы зіді оған, ені бір бір құлдан қалысы зіді оған жәпәр деген бұралар өлі, бұл тұқтырған қапады, doktorxonaga olib bu doktorlar kurab bu pochaqlarimni singib qo'ydi doktorxonada boshqa birodar esib turib minib mashinaga chiqib buyan keldim doktorxonadan kelayotib doktorxonaga yetibmi so'radim abdumuhsin degan birodar hayotmi desam hayot abdumuhsin gam qilmadi deb shunday gapini shayat qildi ko'nglimda bu abdumuhsin hayotmidi shehidmidi deb shunda gumon qildim kep doktorxonada bizning bir birodarlar uchuvdi Birodarlik uchrashdi Sosan Abdumuhsinning shahid bo'lganligini aytdi. Zaxmoga yerimdan danzigisib mangan chog'da besi bir do'stig'inga bir go'shtday bir narsani yo'gab ketdikan. Men uni Abdumuhsin akam deb o'ylamabdimi? Kishining anglashimda shu danzigini yo'gatgan Abdumuhsin akamning jesti ekan shuni josti piskun urib azroq bir do'stig'inday bir narsani yo'gab hem de bir 60 70 santim shunda yugurib tikaverasiz pora pora qotib ketaverasan jasadlarni hammasini terib ha yana man ertasi Hacıqa mağab getib şu ensarının uydu yattıb, o vaxtda miyarının alələr çəm oğaçı kündüz yoluna olamaydı, biz bağ öyleme. Bizinki braderleme kündüz kilemiydi. Şundan bir peştin doktorun birini göstüb battım, o şu ertik davalaydı sınırdı. u keldiki pochiqamning doktorlar shu doktorxonda tang'ayani xuddi uchidek undan sal yinchika bir binasi birisi turibdi shuning bilan man o'yladim bu bu mundami qolib ketgan deb o'ylab تو qolgan tumur kallam kishib turibdi u doktor kartada qochinashib تو منی tumurni qurib ده shundan باشکش اصولی norozi bo'lib nimonda bu tumurni kesilyapti buni boshqacha usuli yo'qmi deb oqshomliqda من چون تو Sen ertesi yanımın doktorkan kapadı, doktorkan kapagandan kin paçkamını başka resim kalma koyun. Şu tumurun ensirep. Resim kaptı bu tumurun o kesip etiş andan o adli gepken tumur gen üsep katkı. O bir putum sunuk çıktı. Paçkam hmm. sunuk olsun o ciddilik yardımdan ettiğimi ertesine paçkamın küçük bir sunkisini geyine koltukta baykırı bana büyütümden. Шоңларны докторлар қаттырып қойды пашқанға. Шу вақты зақым болған кезде пас ауыр еді. Ә, ә, бек ауырып кетті тұрлы. Зақым болғанда жер ағымының ішін бір күн өткенде бек ауырып кетті. Сол жеделік тұрмайды ма ол ағым. Кішіде тұрмай пас шешеді деп Жоқ, жоқ екен. Пашқан тағыдан бір 7-8 жыл зыды болады екен. Оңсыз Bu pachiqam. Ma sulpa chiqqanma kichik sumka sinib ketibdi. Shundan doktorlar bir oy ya bir oy bir yarim oy tursin deb gipslab qo'ydi. Aziz radio anglag'uchi qarindoshlar, diqqatinglar birodarimiz Yusufning maqolasida bo'lsin. يوم تجث كل أمة في دياجير الملمات للسؤال عن المهمات هل أجبتم الرسول o'lim to'g'risida ey o'lim bu kecha sening bilan sirdashmoqchiman san to'g'risida tamkin o'ltirib bir haza fikr qilmoqchiman to'g'ri sanmi olloh yaratgan bir maxluqsan sen yagona Allohning izni bilan siljiysan sen nurg'un kishilar tayyorliqsiz turgan holatlarda kelib qo'rqitsan sening qalbimdagi tunji iznoyingni aslasam cho'ng onamning vafotida aqllarimni uydagi tomlarga urg'izib yig'iltib o'tganding shuning uchun bo'lsa kerak seni yomon ko'ratdim sen kishilarni qip yalang'och yigona holda qabrlarga mubtilo qilasan do'stlarni qarindoshlarni bir biridan judo qilasan hayot qolganlar bo'lsa ularni qabrlarga ko'mib qo'yibla rahimsizlarcha shu cho'l bayovonlarga yolg'iz tashlab ketadi va bu ichinishliq minutlarni tezroq unutib ketishga tirishadi qisqasi hayotliqda qon qarindosh yoki do'st birodar bo'lishib shuncha inoq ejil o'tgan bu insonlar san tufayli ado juda bo'lib o'zaro unutishib ketadi man bo'lsam bularni hargiz qabul qilolmaydim sening mana shundoq o'zgacha xususiyatlaring sababidan bo'lsa kerak sana bir xil qo'rqish ilkida qiziqatdim bir tarafdan sening hamon bir kuni menimi chul bayovonlarga yolg'iz yalang'och tashlayotishingdan andisha qilsam yana bir tarafdan sen kelgandan keyin bo'ladigan ishlarni o'ylab chiqara chiqarolmaydim allohga cheksiz madhiylar bo'lsinki men bir chaqirg'uchining allohga iymon etinglar uning hamma insonlarni to'playdigan mahshar kunga iymon etinglar degandek nijotliq uzundilarni anglab qoldim allohga cheksiz hamdular bo'lsinki man hidoyat qilindim mana shu sababli sening haqiqiy mohiyating menga pash bo'lib qoldi shuningdan e'tiboran insonlik xulqim bilan sening oldingda ancha muncha qo'rqib tursammu lekin cho'ng g'imim bo'lgan o'lgandan keyin nagi berib نەدە تۇرىدىغانلىقىم ماڭا ئايدىڭلىشىپ ketgan edi ئەسلىدە سەن مەن ۋە باشقا ئىنسانلار ئويلىغاندەك ئۇنچىۋالا قورقۇنچلۇق narsa emas ekansan haqiqiy qo'rqishga tegishli narsa seni va meni yaratgan olamlarning parvardigori va uning azobi ekan emasmi uning ustiga sen Alloh tutib qo'ygan vaqtdan zarracha ilgari keyin bo'lib kelmaydi ekansan endilikda bo'lsa sening manga yetib kelishingdan ilgari yaxshi amallarni ko'plab qilib oxiratligim uchun yaxshi tayyorlik qilib olishim kerakligini tunib yetdim xatokor inson ojiz inson ozg'uchi inson bo'lish sifatim bilan bu yaxshi ishlarni vujudga chiqarishda yana rabbimga yelindim haqiqatan robbimni manga ang yaqin duoyimni anglab turg'uchi niyat amallarimni ko'rib turg'uchi topdim u manga rahim qilib hijrat va jihod ne'matlarini nisib qildi butun dunyoda allohning dinini hokim qilgan bir g'erit zimin bo'lmagan shu kunlarda kofirlarni xoru zor qilgan mo'minlarga izzat beg'ishlagan bu jihad maydonida bo'lsa sening ishing menga boshqacharak tuyulyotadi man hamma odamni menga o'xshash sening kelishingni kutib o'ltiradi sen kelgicha toqatining yetishicha yaxshi amal qiladi deb o'ylaydim lekin bu maydonda sening ishqingda kuyib yonadigan balki seni qo'g'lab yuradigan bir qism kishilarni uchratdim ajiba bugungi kunda davr almashib sen ulardan qo'rqadigan bo'lib qoldingmi sening hiliqi cho'l bayovonlardagi hayvating oqmay qoldimi yo man yanala xuddi anqirolmagandek qilib cho'nqur tafakkur dengizga g'arq bo'latdim bu bir turkum kishilar go'yoki sana bir bebaho angishlar yuchuringandek har holat sening uchun tayyor turatdi man yana bir boldoq o'rlab rabbimning nozil qilgan kitobiga boqdim imkoniyatimning yor berishicha haqiqatchi o'limolarning suhbatida bo'ldim allohga hamdlar bo'lsinki man yana bir qitim to'g'ri javobga erishdim aslida seni g'al g'al titirtayotgan bu bir turkum insonlar manga o'xshash o'z oxiratligi uchun dasmoyi solgan kishilar ekan faqat mening tovarlarim to'limi oddiy va arzon bo'lib qolgan ekan ularning tovarlari bo'lsa eng qimmatlik narsasi bo'lgan jini va mini ekan emasmi darvaqa alloh subhanahu va taolo insonlarni ibodatning kamolati bo'lgan jihatga tanlaydi ekan andin bu insonlarga tepilmas foyda beradigan tijoratni ugitib jonlari va mollari badaliga jannatni va'da qiladigan bu tijoratni haqiqiy tushungan allohning rahmatiga erishgan va xushal bo'lishga eng tegishlik bo'lgan bir turkum baxtiyor insonlar bu savdoga faqat seningla qutlikashang bo'layotganligingni ko'rib sanga jang e'lon qiladigan sen bo'lsang ularning oldida to'limi arzimas bir narsaga aylanib qoladigansan vaholanki har vaqt boshqalarni qo'rqitib ko'nib qolgan san bo'lsang bu kishilardan tulumu hayronlik bilan ajablanib qolatdim chunki sening bu so'dadan xabaring yo'q yoki sanga kitob nozil bo'lmagan yoki sen uningga taklif qilinmagan bir maxluqsan ey o'lim sen garchi o'z ixtiyoring bilan jon ololmaydigan faqat robbimiz subhanahu va taoloning izni bilan keladigan bir maxluq bo'lsangmi sanga xitoblar yangratgum kelyotidi chunki allohning saltanatidan bir ozmi ilmi bo'lmagan yoki yolg'ondan bilmas bo'lib olgan ozg'un insonlar nurg'un qimmatli kishilarimizni san orqali qo'rqitmoqda yoki alloh subhanahu va taoloning izni bilan shahidlarda ijro bo'lsanda bu qari kofirlar xuddi bizga o'z kuch qudratini namoyon qilib olgandek xushal bo'lishmoqda allohni bu nijis kofirlarning iftirolaridan pok deb e'tiqod qilamizki alloh hamma qudratning egasidir oxiri qaytadigan joyimiz allohning dargohidir ey o'lim sen haqiqatan shahidlar o'nlab orzu qilgan o'limsan sen haqiqatan rizvon bayitida bayat berilgan o'limsan ey o'lim sen kofirlar orzu qilolmaydigan o'limsan vaholanki sen mo'minlarni nihoyati illiqliq va siliqliq bilan kutib olasan kofirlarni bo'lsa bakmu g'azab va qattiqlik bilan kutib olasan shundoq turuqliq biz yana nimishga qo'rqadiganmiz kofirlar sen orqali bizni qo'rqitib bizden umid qilgan narsaga hargiz erisholmaydi chunki ularga o'xshash o'limdan qo'rqadigan kofir emasmiz Müslüman mujohidmiz Aşu shahidlarimizning itilip chiqqan qonlariga çul çul bo'lgan jasadlariga kuyib kül bo'lgan bedenlerige, va shu orqali Allohning yo'lida bizni o'ziga guvohchi qilgan tevhid aqidasiga hargiz xiyonat qilmaymiz inshaalloh Biz ularning o'lim oldida yanala Rabbimizni ulug'lab takbirlar tovlig'ini ko'rgan tursak, qandoqmi xiyonat qilamiz? Faqat bayyuzlarla xiyonat qiladi xolos. Ey Alloh, bizni o'zing rozi bo'lgan hayotda yashatqizgin. va o'zing rozi bo'ladigan shahodat ilmi bilan o'ltirgin ey o'lim men seni barg'on siri tushunib qelyapman mayli allohning yo'lida o'ltirilganlar bo'lsin mayli shaytonning yo'lida o'ltirilganlar bo'lsin ularni ko'rib sen to'g'risidagi ma'lumotim texmi oshmoqda Sen haqiqatan mo'minlarda maqsadingga yetolmaydigansan balki ular tirikdir ular Allohning dargohida rizqlanib turayotidi. Mohiyatda sen ularni emas, ular seni o'ltirib, mangulik xotirjamlikka ulishib oldi. Ey o'lim, sen Allohga uchrashishni orzu qilmaydiganlarni qo'rqitqin. Chunki ular qilgan qilmishlari tufaylidan qo'rqishga eng tegishli kishilardir. Ular bu dunyoda sendan qo'rqsin. Sen ularni dunyodan ayirib, yolg'iz holda qabrga ilib kirgandan keyin tehimi qo'rqsin qiyomat kuni teximi tehimi qo'rqsin ularga allohning farishtalarning va jimi inson jinlarning la'nati yog'sin amin ey o'lim senga nasihat qilmanki sen mo'minlarni qo'rqitolmaysan chunki bizga rasulimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam xabar berdiki kafirlar biz musulmonlarga bir qacha taomga o'lashgandek o'lashgan bugungi kunda bizning sonimiz ko'p lekin dengizning ko'pkidak vaznimiz yo'q shundoqla qalbimizga bo'shanliq tashlangan bu bo'shanliq yanala san to'g'riliq bo'lib seni yomon ko'rib dunyoni yaxshi ko'rganligimiz uchun bu xorliqqa mubtilo bo'ldik bizga bu ilm berilgandan keyin har doim robbimizga yilinib turib duo qilamizki ey olloh bizni o'limni yomon ko'rib dunyoni yaxshi ko'rdiganlarning qatoridan qilmag'in balki bizni o'limga jang e'lon qiladigan sodiq bandalarning qatoridan qilginki bu zillat ketsin bizniki bu xorliq kofirlarga bo'lsin zaminning har bir yerida zulm chekayotgan mazlum musulmonlar aziz bo'lsin qorong'u kamirlarda ichirishtiq ingrayotgan qarindoshlarimiz ixtiyoriy va ixtiyorsiz holda kofirlarga didak cho'ri bo'lib kelayotgan qiz hamshirlarimiz zir bo'lsin xarlinayotgan allohning kitobi butkul olamga hokim bo'lsin ey olloh bizning qalblarimizdan o'limning qo'rqinchisini va dunyoning muhabbatini chiqarib o'tgin qalblarimizga oxiratning muhabbatini solg'in payg'ambaring qayta qayta orzu qilgan shahodatni ato qilgin ey alloh sening yo'lingda hech qanday halovatsiz o'ltirilgan sodiq bandlaringga vafo qiladiganlarning qatoridan qilgin amin في جنان الخلد تزهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول يومها ماذا نقول يومها ماذا نقول Aziz radio anlıqıç qarindoshlar, diqqatinglar xalqaro va rayon xabarlarda bo'lsin. Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'oni dinning izzati Қытай азатлық армиясының Ватырымыз Шарқы Түркістанда тұрышылық қысымларының текімі кеңейтіліші мүмкінлікке пәріз қылмақты. Қытай Компартиясы Мәркезі Комитетінің үшінші ұмымы еғінедің кейін азатлық армияда қысқартыш вә әліп берілеші мүмкінлікке, болып құрықлық армияда қысқартыш әліп берілеші Xitoy hukumatı xalqaro jamiyatga o'zlarining Sharqi Turkiston kuchlarining tahdidiga uchrayotganligini bildirib kelmoqda. Bo'libmi Tiyarennin vaqasidan keyin Xitoy bu masalani yana bir qatim ta'kidladi. Tajovuzchi Xitoylarning vatanimiz diyorida o'zining kufur askarlarini ko'paytirishi bizni qilchimi qo'rqitib qololmaydi. Biz to'lib tashgan ishonchi bilan shuni jakarlaymizki, Rabbimiz Alloh bizning yo'lanchigimizdir. zolim kommunist xitoylarning kufur hokimiyati pat orada tal to'kis vayron bo'lg'isi inshaalloh vatanimiz sharq turkiston ko'chalarini atalmish bexatarlik ko'zitish kameralari qoplab ketgan xitoy tajovuzchilarga qarshi amaliy jihodiy harakatlarning vatanimiz sharq turkiston va xitoy shaharlarida ko'plab yuz berishidan keyin sharqiy turkiston musulmonlari qarata nazoratini texmi chingitmoqchi bo'lgan ishg'olchi xitoy kofirlari sharqiy turkistonning butun ko'chalarini atalmish bexatarlik ko'zitish kameralariga to'shqizib o'tgan tajovuzchi xitoylar buni sharqiy turkiston musulmon xalqiga qo'rqinch va vahim solish uchun planlagan bo'lsa amaliyotda xitoy kommunist hokimiyatining bu qilmishi faqat va faqat sharqiy turkiston musulmonlarining islomiy uyg'unishini va o'zlarining halokatini texmi tuzlashtirdi xolos isroiliya yahudiy askarlari 3 nafar falastinlik qarindoshimizni qatl qildi isroiliya yahudi askarlari al khalil shahriga qarashliq yattar ayonida 3 nafar falastinlik qarindoshimizni qatl qildi Yaqinda Yattada elib berilgan harbiy harakatda iflos Yahud askarlari tomonidan qo'lga ilinmoqchi bo'lgan falastinlik musulmonlarning qarshi chiqish natijasida yuz bergan to'qinishda 3 nafar falastinlik musulmon qatl qilingan. Falastin uchur ishlari ministrligi tarafidan bu haqda e'lon qilingan yozma bayonotda Isroil askarlarining 3 nafar falastinlik musulmonni etib o'ldirish qilmishi qattiq ayblangan. Biz buningdan Allohning g'azabiga uchirgan bu vahshiy yahudlarning musulmonlarga va musulmonlarning ziminiga bo'lgan tajovuzchiligining qanchalik darajaga yetib borganligini ko'rib ola olamiz albatta. Bu nijis yahudlarga Allohning la'nati bo'lsin. Amin. Shvetsiyada Xitoyning to'qimchilik mahsulotlarini sotish cheklandi. Xitoyda hayvonlarni terik qiynash to'g'risidagi ko'rinishlar oshkorlangandan keyin Shvetsiyada Xitoyning to'qimchilik mahsulotlari cheklandi. bayonot e'lon qilgan Shvetsiya to'qimchilik shirkatlari hayvonlarni qiynash orqali yung yig'ishni qabul qila olmaydiganliklarini va ta'minlovchi shirkatlar bilan bu to'g'rida kelishimlarning borligini qayd qildi. Ularning bu bayonotida Xitoy shirkatlaridan hayvonlarning yungidan to'qilgan barliq mahsulotlarni sotib olishni to'xtatganligi bildirildi. Qilchilik rahimdillik tuyg'usi bo'lmagan bu Xitoy kofirlarga Allah özü kifoya qilsin. Amin. Iroqda yana mujohidlarimiz tomonidan zanjirsimon holatda portlatish hujumlari davom qilmoqda. Iroqning har qaysi joylarida 11 bomba hujumi yuz bergan bo'lib, jami 31 shia kafiri o'lgan. Iroqda yaqinqi haftalardan buyon avtomobil bomba hujumlari bargan sari kuchaymoqda. Allah mujohidlarimizning jihadiga barakat bersin. Amin. Liviyada to'qinishlar davomlashmoqda. Liviyaning Sabha shahrida bir qurol amirida portlash yuz bergan. Bu portlash Barak havo armiya bazasida yuz bergan bo'lib, 40 dan ortiq murtadaslar o'lgan va nurg'unlari yaralangan. Darna shahridimi ikki askarning jasadi topilganligi bildirildi. Ondan boshqa Al-Qoida mujohidlar bilan murtad askarlar o'tirsa yuz bergan to'qinishda 9 murtad askar o'lib, 50 ga yordar bo'lgan edi. Allohu akbar. afg'onistonda soqchiqonga hujum qilish voqeasi yuz berdi afg'oniston vardak o'lkasida bir mujohid qarindishimiz bomba qachiringan avtomobilni Marih maisi soqchi idorasi oldida portlatdi portlashda 4 murtad soqchi o'lib 20-si yaralangan allohu akbar Rabbimiz allohdan din dushmanlarining ziynini teximiz ziyoda qilib berishini so'raymiz amin murtad bashar asad hokimiyati begunoh kishilarning jannatga zamin bo'lishdan voz kechmadi suriyada murtad bashar asad qismlarining har qaysi shaharlarda ig'ir tutdi qurollar bilan mujohidlarga qarshi qilgan hujumlarda 10 kichik bola va 5 ayol bo'lib, jami 91 odam hayotidan ayrildi. Murtad Bashar Asad qismlari hatto poytaxt Damashq shahrining bir qism rayonlarini shiddatli bombardimon qilgan. Rabbimiz Alloh murtadlar va murtadlarga yordam bergan qismlarni o'zi aloq qilsin. Amin. Pakistan'da qurolli hujum yuz berib bir necha murtad askar o'ldi. Mujohidlarning Pokiston-Afg'oniston chegarasida harbiy mashinalarga qaratilgan hujumida 3 murtad askar ve va saklaşkın saqlash uzuk o'ziq olib her harbiy mashinalarga karıtılan hujumda yana ikki murtad askari yaralandi allohu akbar alloh mujohidlarimizning jihadini qabul qilsin amin saudiya arabistoni misr vaqtliq murtad hukumatiga yana 5 milliard dollar yordam qildigan bo'ldi misrdagi harbiy siyosiy o'zgarishni qo'llagan va harbiy siyosiy o'zgarishdan keyinroq qurilgan vaqtliq murtad hokimiyatga iqtisodiy jihatdan yordam qilgan saudiya arabistonining qahiraga yana 5 milliard dollar yordam qildiganligi bildirildi misr moliya ministrligi ikki davlat o'rtasida bir oydan buyon davomlashgan muzokaralar natijasida misrga 5 milliard dollar yordam qilishda fikr birligi hosil qilganligini va bu haqda keyinroq ma'lumot berdiganligini bildirdi saudiya arabistoni misrda armiyaning hokimiyatini tartib olishidan keyin kuvayt va arab birlashma xalifaligi qatorliq paris qo'ltiqi davlatlari bilan birlashib qahiraga iqtisodiy yordam qilgan edi saudiya arabistonining 5 milliard dollarlik yardım bo'lib 3 davlatning iqtisodiy yordami 13 milliardga yetgan fransiya armiyasi malida fidoyilik hujumiga uchradi bir nafar fidoi qarindoshimiz Malining shimolidagi Fransiya armiyasining bir harbiy gazarmasiga hujum qilgan. Mali armiyasidagi bir yuqori darajali amaldarning deyishicha, bu hujum qilg'uchining nishoni Fransiya armiyasining Malining shimolidagi bir bozorda turishli harbiy gazarmasi ekan. Fransiya boshchiligidagi tag'utlarning kufur qismlari ikki ming o'n uchinchi yili birinchi oyda malini shimolidagi har qaysi shaharlarda askar turg'izgandan buyon mujohidlar qaraylik holda atalmish fransiya mali va afrika tinchlik saqlash qismlariga izchil hujum qilib keldi robbimiz allohdan Mali mujohidlarga yordam berishni va nusrat ato qilishni so'raymiz amin hurmatli radio anglag'uchi qarindoshlar bizning turbat adresimiz www ya'ni w w w chekit e, t bu xatlik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi sizlarga haftalik anglitishimizni ko'rishguncha robbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning unumli davomlashishi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Notalar kökleydi tamki sakini Kel dostum gidilgin izzet sepiye Müstehkem sert bulup algan yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cehenni İslam'ın nuri Kel dostum gidilgin izzet Müstehkem set bulup Allah yüreğini bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihan İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Konuda Kur'an-ı dinin Faizi kılmaktır Kur'an-ı alim Gözleydu şehadet Allah rızası